Проходячи повз очинені двері готелю, він зробив очима знак управителеві і хапливо вийшов на вулицю. Наздогнавши автобус, який якраз повільно йшов біля тротуару, він вскочив у нього. Сівши всередину, він пригорнув, як дитину, до грудей собі, тісно набитий клоночок. На кінці вулиці автобус завернув низ до Дніпра на Поділ. Іваненко весь час уважно придивлявся до перехресних вуличок. Нарешті, впізнавши щось ніби знайоме, він на наступній зупинці вийшов з вагона і пішов назад. Це був робітничий квартал, трішки відмінний від того, де жив Строганов. Будинки тут були старі, брудні, притулені один до одного, деякі вікна заліплені папером замість скла, але Степан Петрович дивився на них із зворушеним усміхом в очах. Ті ж бо самі, що були 30 років тому, неначе не було ні війн, ні революції, ні стількох всяких змін і катастроф життя. От тільки деякі, видно, полисіли, загубили штукатурку, деякі посліпли, деякі присіли від старечих недуг. Ось і той самий завод, на якому не раз доводилось йому на мітингах виголошувати громові промови проти царизму, такий самий брудний, чорний і закурений. І люди йшли вулицею ті самі, що 30 років тому тільки, і вони теж стали, немов старші, брудніші, подертіші, у тих самих кепках, хусточках, в стареньких латаних і просто дірявих піджаках або спідницях. І обличчя в них були ті самі стомлені, нудні, заклопотані, понурі, то п'яні, то тверезі, всякі тільки невеселі. Аж ось і той самий будинок, що його шукали очі із вагона автобуса, аж серце завмерло від ніжності, хвилювання, і ворота ті самі, і халабутка двірника, і те саме, як велетенський колодязь, вузьке подвір'я між двома чотириповерховими будівлями. У глибині його повинна бути одноповерхова, довга, порізана на кілька частин, як велетенська ковбаса будівля. Є вона чи нема? Степан Петрович зайшов у ворота і жадібно подивився у глиб колодязя подвір'я. Так є, стоїть вона, наче тільки вчора покинув її. Стоїть зворушливо стара, брудна, темна, смердюча, як і тридцять років тому була. Але тут з дверей великого будинку вийшов чоловік з обмотаними ганчірками замість чобіт ногами, з сіросивою бородою, з мітлою в руці, побачивши Степана Петровича і озирнувши його з кепки до старих стоптаних черевиків. Він суворо тоном сторожі особняка Строганова спитав його. Тобі чого, гражданін? Гражданін вийняв із кишені кілька монет і з ласкавеньким привітним усміхом добрих очей підійшов до охоронця. «Е, прошу вибачити, що турбую вас, сказав він і навіть злегка підняв кепку. Та тут же, взявши руку двірника, тикнув у неї монетки, така увічливість гражданіна. Виражно зм'якшила суворість охоронця, і він поблажливо сховав гроші в кишеню. Тут усяка шантрапа швендіє, так і на порядних людей доводиться гримати, немов вибачаючись, сказав він. А вам чого желательно, товаришу? Товариш прихилився до нього і з ласкавою таємничістю проговорив. Та я желав би просто спитати, чи вже вернувся з роботи Григор Криниченко. Який Криниченко? здивувався двірник. Таких у нас нема. Чув, переплутав. Ну, то той, що живе он там у тій пристроїці, у крайній кімнаті. А, Юхим Біленко. А, так, так, так. Юхим же, Юхим, а я е, Григор. Їх троє братів, так я їх переплутав. І жінка в нього як же є? Е, Ганна ніби. Е, ні, ні, Оксана. А, так, так, Оксана, Оксана. То вже Ганна, я <laughs> я їхній родич, знаєте, ж далеко їду, так оце і заїхав. Так що вони, мабуть, удома тепер, га? З роботи вернусь. Та вже, мабуть, і повечеряли, вже не рано. Справді, в колодязі уже сутеніло. А де їхні квартири? Та вон, то ж таки крайня. Аж у кінці пристройки. Ну, спасибі. От таки знайшов. Треба відвідати. І вийнявши ще кілька монет зраділий родич втиснув їх у безвольно покірно звисну руку охоронця ладу. Той зворушливо розсунув усміхом зарослі сірою щетиною уста, винувато сказав, та не безпокойтеся, товаришу. Он та сама крайня. Вони всі вдома. і Юхим, і Оксани, і дітки їх. Отак просто йдіть.